باید یادآور شویم که نشست جده به ما تا را پیشنهاد نشده و ما ما, ما جزئیات از هم دریافت نکردیم صرف بعض از رسانه ها چنین راپور های را پخش کردن که گویا در جده نشست میشه و تاریخ شام اعلام کردن ولی ما در جریان گذاشته نشده نبودیم و شرایط هم که ما داریم به او شرایط تال را به ما موافقت صورت نگرفته بود اصلی مسئله ای است که ما میخواهیم با آمریکایی ها موضوع خود را حل بکنیم موضوع اشغال افغانستان است که طرف آمریکایی ها انجام شده و نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان وجود و حضور دارند آنها جلوی همه پیشرفت ها و اقدامات را گرفته است که مثلا با نهایت حل شود و نظامیان آمریکا بیرون شوند تا زمانی که نظامیان آمریکا در ایجا باشه ما مجبور هستیم بدون از اینکه مقاومت بکنیم از راه نظامی و یا اگر از راه دیپلماتیک و سیاسی مذاکره میشه هم با جهت آمریکایی یگانه راه است که مسئله را حل میسازه ولی بدون از این راه دیگری نداریم و انتخاب دیگری نیست دولت افغانستان همواره تلاش داره که با گروه طالبان در جای مختلف مذاکره کنه ولی گروه طالبان نخواسته که با دولت افغانستان روی یک میز بشینه با هم به تفاهم برسن به یک نتیجه مشخص در رابطه با صلح دست پیدا کنن علت چی هست علت مخالفت گروه طالبان با حضور دولت افغانستان در مذاکرات شما میدانید که جهت مقابل و کسی که علیه ما بر جنگ داخل شده امریکا است اداره کابل در زمان اشغال افغانستان اصلا وجود نداشت و بعدا که در زیر سایه آمریکایی ها به وجود آمده به خاطر حفظ منافع آمریکایی ها به حیث یک حکومت دست نشانده با وجود آمده که اصلا با روح و تاریخ و عنانات و اصول کشور ما و ارزش های اسلامی اصلا مطابقت نداره بخاطر هیچ ملت هم نمیخواد بالای خود یک نظام را قبول بکنه یا حکومتی را به رسمیت بشناسه که او دست بیگانه ها باشه به زور تیارات و بمباردمان های بیگانه مسلط شده باشه بدون حفظ و محافظت و اکمال بیگانه ها یک هفته هم نتانه در کشور خود تیر بکنه پس این رژیم رژیم دست آمریکایی ها است ما نمیخوایم با جهت هایی که اصلا اختیار ختم اشغال ندارن با آنها وارد گفتگو شویم گفتگو به خاطر انجام میشه که مسئله سنگین افغانستان که اشغال کشور بیرونی و آمریکا است نظامیان بیرونی در اینجا حضور دارند منافع آمریکایی ها در اینجا مد نظر گرفته شده از طرف اشغالگران آنها باید با ما مذاکره بکنن و ما مسئله اگر لازم باشه از طریق دیپلماتیک دیپلماتیک با آنها حل بکنیم و اگر راه دیگر نداشته باشه ما مبارزه مسلحانه و جهاد را ادامه میتیم علیه اشغال کشور خود و این حق هر ملت است ما به اداره کابل که دست نشانده آمریکا است و ما او را به یک رژیم به رسمیت هم نمیشناسیم دومی که آنها اختیار و صلاحیت زیره ندارن که بالای ختم اشغال و بیرون رفت نیروهای بیرونی با ما صحبت بکنن ما باید حل نهایی برسیم دولت افغانستان اخیرا اعلام کرده که هر گونه مذاکره که دولت افغانستان در او حضور نداشته باشه او نمیتونه مشروعیت داشته باشه از طرف گروه طالبان همواره اعلام کردن که حاضر نیستن با دولت افغانستان در یک میز صحبت کنن فکر میکنین با توجه به این وضعیتی که وجود داره میتونه پروسه صلح به یک سرانجامی برسه من یادآور شدم که پروسه فعلی قضیه افغانستان دو جهت داره و دو بود داره بود خارجی است که اشغال بیرونی ها زیر بعض است با آنها ما جنگ را آغاز کردیم آنها نظام ما را سر و صحنه به دور کشیده و بیرق را که لا اله الا الله محمد رسول الله او نوشته بود او را به پایان داخته و مملی علیه حریم ما تجاوز کرده ما دو رای داریم با آنها باید یا جنگ بکنیم یا اگر مناسب بود از رای مکالمه و تفاهم به یک نتیجه برسیم که اشغال به پایان برسه مسئله بعدی مسئله داخلی کشور خود ماست که بعض از اختلافات طبعا وجود داره از قبلا وجود داشته حال هم هست با او مسائل بعدا میپردازیم چون مسئله استقلال کشور آزادی حریم فضا و زمین ما یکی از بسیار مطالب مبرم است که ما نمیتونیم در وجود اشغال با مسائل فرعی و داخلی خود را مصروف بسازیم اشغال در جای خود باشه پس مشروعیت و عدم مشروعیت گفتگوها و صلح و گپا رابطه به اداره کابل نداره اداره کابل خودش اصلا مشروعیت نداره آنها به خاطر بیرونی ها کار میکنند توسط پول و تیاره و معساکر بیرونی جا تحمیل شدن زمانی که مسئله اشغال به پایان میرسه اداره کابل طبعا که طلایت و هرچی خود از دست میته البته ما مسائل داخلی را حل حلش هم میپردازیم با حل مسئله انشالله جستجو داریم ولی از ک که یک نظام بیرونی و تحمیلی و دستنشانده نشانده بالای افغان تحمیل نشود و ای حد این مسئله بعدی و درجه دو است ابتداعا ما میخواهیم با نیروهای بیرون و اشغالگر مسئله را حل بکنیم